bakingira indwara ya rudadaza mu gihugu cyose mu ntumbero yo guhimbaza indwi ya gatandatu yagenewe urucanco muri afurika nayo abakozi ba komine ya shombo ni mu ntara ya karusi ngo kuri uyu wa mbere bagiye kuronswa agahembo k'ukwezi kumwe mu mezi atatu baheraniwe aho ni mu gihe komine maze ukwezi kose atawuyiramutswa mu buhinga bw'izima ni Eric Uwimana ugiye kubashikiriza amakuru ni Placide Niyomungere dusubire tubaye ikaze muri abo bakomeretse hakaba harimo umupasitoni w'umushikiranganji w'agateka kazi na muntu marite n'iby'abandi ariko uwo mushikiranganji akavuga ko umukenyezi watakomeretse cyane hari ikiziga cy'umugabo cyatowe kuri uyu muhinga mu nk'igihe cy'isaha icyenda mu masanganzira y'uruzi nyamagana rugabura komine rugombo na komine mugina mu ntara ya cibitoke amakuru ava mu intwaro ku mutumba rugeregere aho icyo kiziga cyatowe akemeza yuko uyo muntu yoba yishwe acumiswe imbugita mu rubavu nk'uko byibonekeza ku mubiri wiwe uyu muntu akaba atigeze amenyekana akaba yabonywe n'abana bari baragiye impene mu gipolisi cy'inyamiramabi bakaba bamenyesheje ko amatohoza yatanguye hari inkoho imwe yafashwe ya y'amasasu ijana mirongo itatu nayo yaratogwa mu gitondo cy'uyu w'imana hari muri quartier kinanira ya mbere ibyo bikoresho byafatiwe muri quartier Kinanira ya mbere inkoho ikaba yazuwe mu rugo ruri hafi y'ishengero Katolika bita Saint Anne mu rugo biboneka ko atamuntu akirubamwo mu gikorwa c'isaka cagizwe kuri uyu w'Imana n'abapolisi hamwe n'abasirikare nkuko twahabonye ahatowe iyo nkoho ni hafi y'urugo hakaba himbwe isantimetero nkeyi kugira ngo ushikire ico kigwanisho cari gitekewe mu mufuko biboneka kukiri mushasha ababa hafi yaho bazindutse bakugwa mu mazu n'igipolisi n'igisirikare batumenyesha ko iyo nkoho yatowe n'umusirikare ngo bikaboneka ko iyo nkoho yaje gutorwa n'abari bahazi amakuru twakuye muri abo banyagihugu bavuga avuga ko bamwe mu bijikanye aribo berekana imisore yofatwa ngo kuko yagiye mu byo guhungabanya umutekano dushitse kuri zone musaga imiryango ifise ababo bari batwawe batumenyesheje ko abo bantu cenda bagwiriyemwo abakozi bo mu nzu bakubiswe bamaze kwinjizwa gasho tubajije igituma bapfunzwe batabanje kumvirizwa ujeje amatohoza muri iyo zone ariwe bita opeji yatubwiye ko bazokumvirizwa kuri uyu wa mbere ngo kubera ko atababumviriza bahari inama isumba tubandanye n'amakuru mu kirundi gutanguza urucanco rugira kane rukingira abana bakwije umwaka n'igice bita DTC katwe mu gifaransa tukabakingira indwara ya rudadaza no gutanga ibikoresho byo kubikamo inshanco bikoreshwa bikoresha umuyaga nkuba w'izuba ni imwe mu bikorwa bizoranga indwi ya gatandatu yahariwe urucanco muri Afurika uko bivugwa na muganga Joseline Sanzerugeze arongoye umugambi w'igihugu ujejwe urucanco mu Burundi peve amenyesha ko bazoca banahimiriza n'abavyeyi ngo kubahirize ikiringo ikirangamisi cy'incanco tumukurikira mu burundi twatekanije ibikorwa bitandukanye na cyane cyane igikorwa nyamukuru kizaba kirimwo ni ugutanguza urushanjo rugira kane rukinga indwara ya rudadaza haratekanijwe kandi n'ibindi bikorwa bijyanye no guhimiriza ababyeyi ngo bakurikize ikirangamisi cy'inshansho na cyane cyane mu kwibutsa ababyeyi bafise abana bakwije umwaka n'inusu ko rwa rucanco rukinga indwara y'agasama rukibandanya tugaca tuboneraho tukazosa duhereza urwo rucanco abana bari y'amezi cumi n'umunani na mirongo ibiri n'atatu batatewe urwo rucanco hanyuma y'abana tuzosanga batari baronse urucanco rukinga indwara y'agasama rwa kabiri ruhabwa umwana afise umwaka n'igice bazoca baruboneraho baruronka tuzoruhereza rero urwo rucanco rw'agasama abana bari hagati y'umwaka batarakwiza n'imyaka ibiri batari bwa bwaruronke baca bahagwa rwaruca rwa kane rukinga indwara ya Rudadazi. hariho n'ibindi bikorwa bitegekanijwe bica biherekeza icyo gikorwa nyamukuru niho nko gutanga uducefe ikwiragizwa ry'ibikoresho byo kubika incanco bikoresha umushwarara w'izuba nayo mu gihe bamwe mu bafashe Burundi babandanye bakuramo akarenge Joseline Nsanze rugeze yarongoye umugambi w'igihugu jejwe y'incanco arahumuriza ababyeyi ko mu bijanye n'incanco z'abana bazobandanye bazironka dukurikire kandi muganga muganga Joseline Nsanze rugeze arongoye umugambi w'igihugu ujejwe iby'incanco mu byerekeye incanco uburundi buracaronka incanco kandi n'abafasha kugira ngo incanco ziboneke barabandanya bafasha abavyeyi borema incanco zitegekanijwe bazobandanya bazironka nizo dufite mu rubiko turabona ko bitwizeza ko kuko tumaze imyaka ishika cumi ata rucanco rubuze mu zitegekanijwe mu kirangamisi c'incanco rero abavyeyi borema kuko incanco ziragurwa na leta y'uburundi iragura incanco n'abagira neza bagafasha nka UNICEF na Gavi mu kuronka izo ncanco rero baracafasha kandi zicabanya kugenda mu gihugu tubamenyeshe ko iyo ndwi izotangura ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane ari ku munsi wa kabiri irangire ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani amezi abayatata abakozi bo muri komine shombo n'intara ya karusi bataronswa agahembo kubera iyo komine igiye kumara ukwezi atawiramutswa icariho ca musitantera ajejwe intwaro n'imibano agahumuriza abakozi ko kuva kuri uyu wa mbere bagiye kuronswa agahembo kabo ngo kubera baronse uruhusha ruvuye mu ntara ikarusi Blaise Pascal Kararumi abo bakozi ba komine shombo intara ya karusi bemeza ko baheruka agahembo ko mu kwezi kwa mbere ibyo biremezwa n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri iyo komine asigura ko imva ari uko komine igira imara ukwezi musitanteri w'iyo komine yahagaritswe n'abagize inama ya komine bakaba baciye banugara ibiro yahora akoreramo ati musitanteri yahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hariko hategurwa imishahara y'abakozi ibyo bikorwa bica birahagarara ngo kuko atawundi yari abifitiye uburenganzira ubujejwe ubutunzi bw'amakomine mu ntara ya karusi aremeza ko iyo ngorane ya komine shombo aherutse kuyishikiriza buramatari w'intara ngo rero abakozi barashobora kuba barahembwa ukwezi kumwe umuhanuzi wa musitanteri akemeza ko kuva kuri uyu wa mbere abakozi ba komine bazoroswa umushahara w'ukwezi kwa kabiri abo bombi basaba abarongoye intara gufata ingingo vuba ngo kugira ngo ibibazo bijyanye n'intwaro biri muri iki gihe muri iyo komine bishobore kuronka ingwi nyinshi kandi nyinshi ibereye basigura ko ibikorwa byinshi byahagaze muri iyo komine sonaridi ko n'umuhanuzi wa musantere ajejwe iterambere rya komine aherutse kugira isanganya ikarusi kararume brese pascal ku bwa radiyo isanganiro isanganiro tuve mu ntara ya karusi dukubitire mu ntara ya rumonga aho abanyagihugu bafitiye amatongo gacimbira ikirimbi ku mutumba wa mugomere aturi ah, mu gisagara ca bujumbura bafise amakenga ko bashobora kunyagwa na komine amatongo yabo bakavuga ko bagize iminsi babona abategetsi banyuragirana muri ico kibanza atariko atana kimwe babwira mukagirana ibintu by'ibiganiro muri icyo gihe iyo nkuka yitanga ari uko wemeye kuyitanga canke utemeye kuyitanga ukavuga ati je ndacarindye ndacari ko ndayoro aho niho bahera mu gushikiriza amakenga yabo ko bagira banyagwe izuba riva celestin nitanga musitanteri wa komine rumonge aremera ko ayo matongo yo ku kirimbi bamaze kuyatata barondera aho bimurira akaburi naho bazokubaka ibiro by'intara ya rumonge ariko ngo nta munyagihugu azorenganywa hama natwe ku rwego rwa komine turazi by'ukuri ko araha abantu kandi natwe komine tumaze kumenya ko araha abantu ikintu cya mbere tuzosha dukora ni uko igisagara twasabye yuko aho hantu bwa mbere kitoshikayo kuko hariho nk'ikirometero kihatandukanye hafi ibirometero bibiri hagati y'ako kaburi n'aho hantu bazoviyabiriza bazoshiraho igisagara cyiza cyane umugabo bazokubaka n'intara rero tugasaba by'ukuri abenegihugu ko borema twebwe komine ntituriko turabanyaga ubwa mbere tuzoca dutanga imizibukiro kuri abo bantu baba aho hantu komine turiko turabitegura ntituzopfa kwiyadukiza nizere by'ukuri yuko umuntu umwenegihugu abaho hantu azoronka umuzibukiro ukwiranye n'aho hantu uko hangana ayo matongo yo ku kirimbi yatowe mu nyuma y'aho haburiye ahandi himurirwa itongo ry'abapfuye riri hagati mu gisagara cya rumonge itongo ubu risa n'iryamaze kuzura jean Pierre misago mu radiyo y'isanganiro urakeneye jean Pierre misago mu kurangiza ano makuru tuyarangirize mu ntara ya bubanza aho abaganga n'abaforomo bakorera ku bitaro bikuru by'ububanza ku mpanda n'igihanga turi mu ntara ya bubanza bidoga ko haheze amezi atari make bataronswa bute kabo bakagiriza abarongoye ko ayo mafaranga yo baboneka ariko ntibashime kuyabaha ibyo aba barongozi ibyo bitaro biyamirira kure ibubanza supesi karitasi kabanyana abaforomo twavuganye haba ku bitaro bikuru byo ku mpanda ku bitaro by'igihanga n'ibitaro bikuru by'ububanza bose bavuga ko baheruka ku gashiruka bute mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na rimwe n'ukw'icumi na kabiri nubwo batashimye ko tubafata amajwi bamwe bamwe bavuga ko bafise amakenga menshi kubona batakironswa ayo mafaranga ndetse mbere bakiyumvira ko ayo mafaranga yo baboneka ariko ababarongoye ngo ntibashime kuyabaha abarongoye ibyo bitaro nabo ibyo babyamirira kure bagasigura ahubwo ko ako gashiruka bute katevye kuboneka kuko haheze igihe haboneka umwimbu udashimishije narirya ayo mafaranga avugwa arayasigara ko yinjiye bakuyemo ayo bakoresheje eka na leta ngo ntiherutse gutanga amafaranga yahora itanga yo gukoresha mu bitaro ariyo bita amasubizizi muganganda n'ibenga pascal cegera cy’umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'ibubanza asigura ko hasanzwe hariho komite ihurikiyemo bose n'abaforoma barimwo ako gashirukabuto rero kabonetse ngo ntibobiyobegwa eh, kandi ngo nibo nyine baheza bakagasabikanya muganga jeremy kambaye ko harongoye ibitaro bikuru ibinyamakuru byo avuga ko ako gaciro kabute kataboneka kubera uwo mwembu umaze iminsi ari muto cyane yego baramaze igihe bataronka ariko kandi barazi yuko iyo prime ari agaciro kabute kaba kavuye ku musesekara wababonetse uwo musesekara nawe kugira uboneke bivana n'amahera ibitaro biba byinjije mu kwezi bikavana kandi n'integanyo y'ibikorwa ibitaro bizokora mu kwezi gukurikira niho rero tumaze kuraba ibyo tuzokora mu kwezi gukurikira bikurikira tukabona yuko bizokwira uwo musese wundi usigaye niyo pirime niko gaciro kabute buti duha abakozi iyo katabonetse rero baraheza bakabitahura kubera yuko ibyo byose tubikorera hamwe n'umugwi w'ibitaro komite de gestion turaheza tukabereka amahera yinjiye mu kwezi tukabereka n'ibyo dutegekanya gukora kwezi gukurikira na cyane cyane yuko ibyo dutegekanya gukora abo mbere ahubwo babivuga kubera ingorane ziba zibera mu bisata bakoreramo ariko rero ku mavuriro ngo siko bimeze abo twavuganye basanzwe bakorera ku mavuriro batumenyesheje ko ako gaciro kabutse bakaronse mu kwezi kwa kabiri no mu kwa gatatu uno mwaka Space kabanyani bubanza hatiye isanganiro Space Caritas kabanyanura akaba ari no kuri iyo nkuru yawe turangirije ko amakuru mu kirundi twari twabateguriye muri kano kanya ariko abadufatiye hagati tubibutse ko hari grenade yatewe mu kibanza cy'ishengero Geizo des muri zone Nyakabiga ya kabiri hari ku murango w'uyu w'imana igihe bari basohotse amakuru dukura muri icyo kibanza kavuga ko abantu babiri aribo bakomeretse harimo n'umufasoni n'umushikiranganji w'agateka kazi na muntu kuri uyu wa kabiri niho hazotanguzwa urucanco rwa kane rwo gukingira ibibondo bifise hagati y'amezi cumi n'umunani na mirongo ibiri n'atatu indwara ya rudadaza mu gihugu cyose mu ntumbero yo guhimbaza indwi ya gatandatu yahariwe urucanco muri afurika mwabyumvise kandi ko abakozi bo kuri komi komine shombo mu ya karusi wagiye kuronka agahembo ku kwezi kumwe mu mezi atatu bamaze badahembwa aho ni nyuma yaho iyo komine imariye ukwezi atawugiramutswa mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Eric Uwimana yari mu hinga bw'ivyuma amakuru mwashijwe na Platide niyo mungere ariko inyuma y'ano makuru ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru umwaka uri kurarangira hatanguye ingorane z'umutekano muke mu gihugu ikinyamakuru iwacu gishima kugaruka ku byavuzwe na bamwe bamwe mu mboneza z'abanyamigambwe ku bijyanye ko n'ikiringo cya gatatu mu gifaransa babyise bilan du troisième manda icyo kinyamakuru kifatira ku bintu bine amatora inzego ibiganiro bya wamugwi senedeyi hamwe n'uko ibintu byifashe mu byerekeye intwaro rusange ku bwa gerard ndabirabe avugira umugambwe cnddd fdd ibimaze gushikwa ko birashimishije cyane mu nkishingwa ry'umugwi w'ibiganiro senideyi hamwe no kubandanya ibikogwa by'umugwi severe wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi n’ibimenyetso by'amatora meza amaze gutanga ibyamwa byiza umukuru w'umugambwe frodebu leonce kumana we avuga ko bimaze kurangurwa mu kiringo cya gatatu ari ingorane ku gihugu ngo ahubwo nta matora yabaye mu mugambwe iprona n'ishami ryawo ritemewe na leta ibintu babibona kubiri umuvugizi w'uwo mugambwe ponse ndayishimiye yemeza ko umugambwe wiwe muri rusange ushima ingene amatora yagenze ariko karori nditije arongoye ishami ry'uwo mugambwe ritemewe na leta ibimaze gushikwa ko mu kiringo ca gatatu abifata nk'ingorane hariho n'izindi mboneza z'imigambwe zashikirije ingene zibona ibimaze kurangurwa ikinyamakuru iwacu kikandika mu ijambo ry'umutwe ko ari icegeranyo c'imari mu gifaransa bandika ngo bilan polemique itorokanirizo ry'amakuru ABP riratabaza ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibirere rirenze urugero ryandika ko ibituma cane cane habibiza mu bijyanye n'iryo hindagurika ari imvura y'umurengera canke naho iyimaze igihe kirekire yataze iyimaze kwibonekeza ngaha mu Burundi uko gukena kw'imvura gutuma haba ibihe byo gufungura nabi canke ndetse agatera inzara ivyo bigaca bijana n'ubukene mu bantu imvura y'umurengera itera imyuzurira ugusenyuka kw'imisozi rimwe na rimwe usanga hibonekeza n'urubura ruvanze n'ibihuhusi amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ngo bwarasubiye inyuma mu burundi bwaho itororokanirizo ry'amakuru nete puresi rigaruka ku cegeranyo c'ishirahamwe reporter sans frontiere iryo shirahamwe bishira uburundi mu kibanza c'ijana na mirongo itanu na gatandatu ku bihugu ijana na mirongo umunani byakoze ko amatohoza uburundi rero ngo bwatakaje ibibanza cumi na kimwe kuko bwari bumaze igihe buri mu kibanza c'ijana na mirongo ine na gatanu ku mugabane wa afurika ngo ni nk'uko uburundi buri nyuma kuko ngo buza imbere ya sudani y'epfo igihugu gisanzwe kivugwamo ingwano ibyo iryo shyirahamwe ko cyane cyane mu gutondeka ibihugu rikoranwa amatohoza ni ibijyanye n'ubwisanzure mu gushikiriza amakuru bufatiye ku bwinshi bw'ibinyamakuru ubwigenge akanovera mu mategeko agenga ibinyamakuru hamwe n'umutekano ku bamenyesha amakuru ikinyamakuru Burundi eko nacyo candika kuco cise inka itanga amata kandi itegerezwa kugaburirwa iyo nkivugwa ni ikibuga c'indege ca Bujumbura ico kibuga c'indege cubatswe inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose carakorerwamwo urudandazwa hagati y'abakoroni n'ibihugu vyo mu karere ngo hamwe rero inyubakwa z'ico kibuga zosubirwamwo neza coheza kikaba yankikamwa maze igakamwa amafaranga y'agaciro kugira ivyo bibe nuko ico kibuga coba ku mategeko mpuzamakungu burundiye ko yandika ko gushaka kutari kubuze mugabo ngo vyose ntivyeraze mu nkihangari ijamwo ibidandazwa ya sobujeya iraga cane bigatuma hataba ugutandukanya ibidandazwa zinjira n'ibisohoka bisanzwe bica kuri ico kibuga c'indege ca bujumbura ishuri ry'imyuga etesi kamenge naryo ngo riherutse kugabanya abana mu buraro mu kwirukana abagera ku majana atatu bazira kuba badakwije amanota mu ndero ikinyamakuru la voix candika ko atakarenganyo namba kari muri iyo ngingo itegeko rigenga iryo shure riremeza ko umunyeshure atagira amanota akwiye mu ndero aca atakaza uburenganzira bwo kuba mu buraro no kugaburirwa mu kiringo cy’umwaka kiba gisigaye etesi kamenge rero ngo yarafashe iyo ngingo mu ntango y'igice cya gatatu icyo bikoze abigisha bafise amakenga ko umuyobozi ashobora kwinjiriza abandi batagira uburaro kuva umwaka w'ishuri utanguye tukiri kuri iryo shure nyene la de l'enseignant yandika ku itonga ry'igiturire ryarangiriye mu kanywa babo. abigisha batatu bagirijwe kuba baregeranije amafaranga mu banyeshure kuva igice ca mbere cy’umwaka w'ishure gitanguye baherutse kwemanga icaha mu nama y'ivyigwa bakaba baremeye kuzoyasubiza mu kiringo c'indwi zibiri niko kugirirwa ikigongwe abandi bigisha bo babona ko rwari rukwiye kuba urubanza rw'icaha nimba umuyobozi atabifisemo uruhara ku ngo hari habaye kuvugana mu kinyegero hagati y'abo bigisha batatu n'abanyeshuri bo mu masomero amwe amwe basanzwe batangamwo ibyigwa ngo babaka amafaranga ibihumbi bitatu bitatu akaba yari ayo kuja barabigisha ukwabo Fred d'encadrement mu rurimi rw'igifaransa aha ni naho harangiriye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye kuri mikoro mwari kumwe na leonce bitariho ibihe byiza hose muherereye nawe ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru